Hier in die tempel in so het hy hierdie gewaarde plek online gemaakt. Die jode uit Asie het so gesê, want hulle het voorheen gezien dat Trofimus saam met Paulus in Jerusalem is. Trofimus was een Griek van die stad Efese, daarom het hulle gedink Paulus het vir Trofimus saamgebring na die tempel. Almal in die stad het kwaad geword en die mense het na die tempel gehaardloop. Hulle het vir Paulus gegryp en hulle het om uit die tempel gesleep. Die mensen bij de tempel het die tempelse dieren dadelijk toegemaak. Die jode het probeer om vir Paulus dood te maak. Maar iemand het vir die hoofofficier van die Romeinse soldaten gaan sê dat al die mensen van Jerusalem kwaad is en dat hulle baie raas. Die hoofofficier het dadelijk vir sy soldaten en officieren gesê hulle moet saam met hom kom, en hulle allemaal het na die tempel gehaardloop. Toe die jode die hoofofficier en die soldaten zien, het hulle opgehou om vir Paulus te slaan. Die hoofofficier het nader geloop en hy het vir sy soldaten gesê hulle moet vir Paulus een gevangene maak. Hy het ook vir Paulus laat vastbind met twee kettings. Die hoofofficier het vir die jode gevra wie Paulus is en wat hij verkeerd gedoen het. Partij jode het iets geskree en partij jode het iets anders geskree. Hulle het so baie geraas dat die hoofofficier niet kon uitvinden wat rechtig gebeur het niet. Daarom het hy vir sy soldaten gesê hulle moet vir Paulus neem na die plek waar die soldaten woon. Hulle het gekom tot bij die trappe. Die mensen was baie kwaad vir Paulus en hulle het so baie aan hom gestamp dat die soldaten vir Paulus moest dra. Die mensen wat saamgegaan het, het die hele tijd geskree en gesê, maak om dood. Die Romeinse soldaten het vir Paulus na die soldatenkamp geneem. Toe hulle daar aankom, vrouw Paulus vir die hoofofficier, mag ek iets zeggen. Die hoofofficier het gesê, ik hoor je kan Grieks praat. Ek weet nou, jy is niet die Egyptenaar wat de tijd geleden een klomp mensen opstandig gemaakt het en toe 4000 mannen naar die woestijn geneem het nie, die mannen wat teen die Romeine wou veg. Paulus het vir hom gesê, nee, ek is een jood. Ik kom van die stad Tarsus in die provincie Cilicië. Ik woon in Tarsus, dit is een belangrijke stad. Ik vraag mooi voor jou, mag ik alsjeblieft met die mensen praat. Die hoofdofficier het gesê Paulus mag met die mensen praat. Toe het Paulus op die trappe gaan staan en hy het met zijn hand voor die mensen gewijs hulle moet stil blij. Dit het baie stil geword en Paulus het in Hebreus met hulle gepraat.